jak my widzimy je. Whether in heaven or on earth. Czy to jest w niebie, czy to jest na ziemi. But he looked within himself. Ale on patrzy w każdym. Within deity. I to w boskości. So God was able to provide of himself. Więc Bóg mógł sam przyprowadzić tą ofiarę. There was always one at his side. To tylko było jedna rzecz. Eternal and coexistent with himself. Eternal and coexistent. Aha. On jest wieczny i istnieje i wieczności. And that's the one that God provided. I otóż to Bóg tutaj e, tego dostarczył. And so the altar, notice that. I w ten czas ten ołtarz, i nie zapominajmy. The, the three altars are referred to as altars. Te trzy ołtarze poprzednie nam referują dla tego czwartego. But this altar is referred to as the altar. A tu jest napisane ten no ołtarz. It was the greatest experience in the life of Abraham. To było największe przeżycie w życiu Abrahama. When he offered up his son. Kiedy on ofiarował syna. Because he believed in the resurrection. Bo on wierzył co do zmartwychwstania. Although he never needed to slay him. I on nie potrzebował nigdy go zabić. The voice came from heaven. Bo głos przyszedł z niebiosa. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Always remember that the double name in the Bible nigdy nie zapominajmy, że kiedy jest imię, czyli nazwisko powiedziane dwa razy zakupów, indicates blessing, nam mówi o błogosławieństwu. Luke chapter 10. Łukasza, Ewangelia, rozdział 10. Martha, Martha. Martha. Marta. She made a great preparation. Ona uczyniła piękne przygotowanie. It was Martha's house. To było Martego dom. And the coming of the Lord Jesus I przyjście Pana Jezusa caused her to spread a great table. Także ona nakryła i nałożyła na stół, piękny stół przygotowała. But when it came to serving the food, ale kiedy on y, jest mowa o cudze, y, o when he kiedy przyszedł czas, żeby dawać, czyli dzielić te, te jedzenie, She could not cope with it. ona nie mogła e, tego, e, tym się zajmować. She accused her sister of not helping her. Ona, oni, ona nie mogła się pojednać i skarży na siostrę swoją. But her sister was sitting at the feet of the Lord Jesus. Ale jej siostra, ona siedziała przy nogach Pana Jezusa. You remember the occasion when the two men came to Abraham? Pamiętajmy, kiedy przy tej okazji te dwa przybliżyli się do Abrahama. Well, there were three really. One was deity. Jeden, oni byli trzech, trzech, ale jeden był boskością. And Abraham prepared a, a, a calf tender and good. A, a Abraham przygotował dobrego, cier, cier, jak się mówi, cielca ja? smacznego. But Abraham was able to cope with that occasion. Abraham mógł e, służyć w tej okazji. But Martha in Luke chapter 10 wasn't able to cope. Ale Marta w Łukaszu 10 nie mogła to przeczytać. Ona była e, przeciwko, ona, ona narzekała przed Panem. But later on in John's Gospel we find. Ale później my w Ewangelii Jana znajdujemy. And when they made a supper for the Lord Jesus at Bethany. Że kiedy był tym przygotowana kolacja e, w Betanii dla Pana Jezusa. It says on Martha served. On powiedział, tam jest napisane, że Marta służyła. I think that's a lovely portion. Ja myślę, że to jest piękne miejsce. Teraz przyjdziemy krótko dla tych studni Izaka. Chapter 26. 26 rozdział. My czytali dzisiaj wieczorem, że jest o jednej studni, ale są cztery. There's a very important thing I want to press upon your mind. Ja bym chciał e, taką prawdę podkreślić w waszych myślach. These are not new wells. To nie są nowe jakieś e, tego e, źródła. These are the wells that his father had dug before him. To były źródła, czyli studnie, co ojciec jej już kopał. My żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie zawsze chcą coś nowego. What we need to do is to dig the wells that our fathers dug. To my nam potrzebne jest, żebyśmy kopali te studnie, co nasze rodzice już kopali. Abraham was a great prince before the world. Abraham był wielkim księciem, przed e, oczyma Bożymi. The nations acknowledged him as such. E, Narody przy, e, przyznajwali się do tego. now his son is digging again the wells of his father. A teraz syn jego idzie do tych samych miejsc. Don't be looking to the world for nie your patrz, pleasure. Nie patrzmy na ten świat do zabawów naszych. You dig into this wonderful book, the Bible. Wracaj się do tej Biblii, do tego pięknego słowa. Don't neglect it any day. Nie zapominaj go co dzień. Read it and study it. Czytaj i studiuj Słowo Boże. Life may be very demanding at times. Może życie twoje zabiera ci czas. But make sure you're drinking from the well of the Word of God. Ale być pewny, że pijesz z prawdziwego źródła Słowa Bożego. There's bardzo niebezpieczne, jeśli to nie czynisz. You begin to look to the world for your pleasure. Ty czas patrzysz na ten świat e, do zabatów tego świata. There will be an emptiness within. Będzie w tobie jakieś próżne miejsce. And you won't find it only in the world. I tylko je znajdziesz może w, nie, w świecie, żeby je napełnić. I like it when it says he dug again the wells. Ja lubię czytać, gdzie jest pisane, że oni znowu kopali te Why did he have to dig them again? Dlaczego oni musieli kopać znowu? Because after the death of Abraham, po, po śmierci Abrahama, the Philistines never thought another man like that would come Oni nigdy Filistyni nie myśleli, że taki człowiek przyjdzie znowu i kopać. And so they went and they filled in the wells. Dlatego oni przyszli tam i zakopali te wszystkie Because they did not want pilgrims moving through the Oni nie chcieli, żeby tutaj jakieś pielgrzymy znowu łazili po, po krainie. They tried to drive everybody into the cities. Oni chcieli wszystkich wygnać do miasta, But the son of Abraham ale syn Abrahama was moving in the pathway of his Przed tą ścieżką e, wózką ojca. Beloved brethren and sisters, ask for the old paths. Bracia i siostry, szukajmy e, te e, wąskie ścieżki. Go back to the days of the apostles. Wracając do tych dni od apostoła. Get it direct from God. Które są prowadzone od razu przez Boga. Thank you. Thank you. To jest źródło z wody. Dziękujemy. When he dug the first well, Przypomnij sobie, kiedy kopał pierwszą dnię. Oni, called the name of it Ezek. On ją nazwał Ezek. And the meaning of that word is contention and strife. Y, y, znaczenie tego słowa jest zadowolenie. No, there was contention in Corinth. Contention. Contention. Division. Aha, nie, przepraszam. To znaczy rozdzielenie no, zboże Koryntów było też rozdzielenie. It's always when there's contention among the to jest zawsze skudnie, kiedy się znajdują e, rozdzielenia w zgromadzeniu pomiędzy e, e, tego ludem Bożym. We've read tonight from the book of Jude. Myśmy czytali dzisiaj, brat czytał do Judy. And remember that Jude encourages us. I przypomnij sobie, że Juda nas pociesza. To contend earnestly. żebyśmy mądrze rozdzielali. For, the faith once delivered unto the fathers. mieli zupełną wiarę do Ojca. So if you want to contend for anything, jeżeli chcesz się dla czegoś, contend in keeping with the Bible. To tylko z Biblią. And stand by the faith. I trzymaj się prosto z wiarą. Pierwszy do Koryntów, 11 rozdział, przypomnij sobie. When the apostle Paul is speaking about headship, kiedy apostoł Paweł nam mówi o pa, pańskim panowaniu, He reminds the dear sisters in the meeting. On nam przypomina e, miłych siostrów w zgromadzeniu. That they are to cover their glory. Że oni mają się przykrywać na chwałę Jego. He doesn't want any contention in regard to what he says. On nie chce, żeby były jakieś rozdzielenia, czyli nierozumienia od tego słowa, co on mówi. He's teaching the same thing in every company. On głosi, uczy każde zgromadzenie tak samo. And you notice there briefly, i zauważcie to krótko, three things the apostle says. Trzy rzeczy, które apostoł Paweł mówi. They are to cover their head because of conscience sake. Oni muszą przykrywać, musicie przykrywać głowy because conscience. że według sumienia. And that's the voice of the scripture that speaks to the conscience. Ten jest głos który niebiański przemawia ci do sumienia. They're to cover their head because of conduct, conduct sake, behavior. Behavior, yeah. For behavior sake, because it's to behave right. W porządku boskim głowa zawsze była poczytana, czyli od stworzenia. And for the sister to cover her head. Dla siostrów, żeby przykryli głowę. Then she does not claim equality with a man. A żeby ona się nie równała z mężczyzną ale jeśli ona by odmówiła i odrzuciła przykryć głowę, then she's telling God that she's equal with a man. Ona w ten czas mówi Bogu, ja jestem równa z mężczyzną. And her conduct is wrong before God. I jej zachowanie jest błędem przed oczyma Bożymi. And so the very angels looking on to the company. I także również mnóstwo aniołów patrzy na zgromadzenie. And tak? see the disobedience of the sister. Możą widzieć to nieposłuszeństwo tej siostry. And the third reason is, A trzecia przyczyna jest, she covers her head because of, for Christ's sake. Ona przykrywa głowę dla Pana Jezusa Chrystusa. It's not a burden to her. To nie jest jakby to było przymuszone. She does it out of love to the Lord Jesus. Ale ona to czyni, bo ona miłuje Pana Jezusa. She's happy to do it because the scripture teaches Ona się raduje, bo Pismo Święte to pisze. And always remember that long hair is associated with a covering. Nigdy nie zapominajmy, że długie włosy są połączone razem z przykrywaniem głowy. The God given glory. Bóg dał chwałę. And the God given covering. Bóg daje przykrywanie. Will preserve from contention. Ażeby to było zachowanie od różnych nieporozumień, też i zgromadzeń. You notice the second well. E, przypomnij sobie Te drugie studnie. The name is Sitna. Nazwisko jest Sitna. And it means hatred. A to znaczy... Hatred, uh, to hate is to um, dislike. Dislike. Dis to dislike, not to like somebody. dislike. Aha. E, to znaczy nie być tak jak każdy. Nie być, nie być podobny. Now, remember the words of the Lord Jesus to his disciples, Marvel not if the world hate you. Przypomnij sobie te słowa, które Pan Jezus powiedział, nie troszcie się, jeżeli świat was nie, e, tego nienawiści ma. We mustn't be surprised if the people outside don't like us and hate us even. My nie musimy być zaskoczeni, jeżeli ludzie, które są około nas, nas nienawidzą. But it's always hard to see that kind of thing coming into the meeting. Ale Smutniejsze rzeczy mogą być, kiedy to by się znalazło w zgromadzeniu. Remember the words of the apostle John. Przypomnij sobie słowa apostoła Jana. How can you love God who you have not seen? Jak wy możecie miłować Boga, się go nie widzieli? If you cannot love your brother who you have seen. Jeżeli nie możesz miłować brata, który go widzisz. We cannot say we are saved and hate our brother. My nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, jeżeli nie znosimy brata swego. And so there were problems with the Philistines. I tak był ten problem z Filistynami. And because of this there was hatred. I dlatego, że to tak było, to oni byli nie tak jak chrześcijanie. But they dug the second well. Ale kopali tę drugą studnię. Then we come to the third well. Przechodzimy do trzeciej studni. Which is Rehoboth. To jest Rehoboth. And it simply means God has made room for us. A to tylko znaczy, że Bóg uczynił nam mieszkanie. Is that how you look upon your little company tonight? Otóż ty, pak, wy patrzycie też dzisiaj wieczorem e, w Boże? Are you happy that God has made room for you in the district? Czy się cieszycie, że Bóg wam uczynił tutaj mieszkanie? That your little light of testimony is shining in, in the area. A żeby wasze małe świadectwo mogło świecić tutaj w tej okolicy. You know, a man's gift will make room for himself, the proverb says. E, I, i w przepowieściach pisze, że jeden mężczyzna dał swoje miejsce. But it's a good thing when God makes room for us. Ale to jest pięknie, jak Bóg czyni tu mieszkanie dla nas so the third well was called Rehoboth. I te studnia była nazwana Rehoboth. Remember the large upper room in the city of Jerusalem. Przypomnij sobie ten wysokie, ta, ten pokój wysoki w Jerozolimie. I'm sure the two disciples were told to follow the man. Ja jestem pewny, że te dwa uczniowie, które byli powołani, żeby znaleźć ten mieszkanie. Were amazed to see an upper room. Oni byli za, zaskoczeni, za, za ucieszeni, spotkać te miejsce, te mieszkanie wysokie. Jak się wysokie? Yeah, tak. wysokie. In a crowded city on the time of the Passover. W czasie, taki, w takim miasteczku, w czasie e, Wielkanocy. You see, God had made room for the disciples. Widzicie, Bóg przygotował tam mieszkanie dla swych umiłowanych. Tak. And they followed the man with a pitcher of water. I oni poszli za tym panem, który miał dzbanek wody. And the fourth well is the well of Sheba. A czwarta Studnia jest, studnia Szyba. It's the place of the oath. Of the? Oath. The oath. Uh, to swear, you know, on the Bible oath. Don't swear on the Bible, you know. Don't. Uh, when you put your hand, yeah. the oath, to swear. Like in a court, in the court of law. Put your hand in the Bible. I swear by the Bible. Okay. The to jest e, studnia e, przymierza, czyli przysięgi. It's called the well of the oath. Jest powiedziane, że E, studnia przysięgi. And the oath is linked to the city. A przysięga jest złączona z miastem. And it became Beersheba. I to się stało Beersheba. It's the last point in the land. To jest ostatni punkt w krainie. Before you move down into Egypt. Przedtem, jeżeli wchodzisz do Egiptu. It was to remind any that were leaving the land of Israel. To było do przypomnienia każdemu jednemu, który opuszczał e, Izrael. Of the oath that their fathers had made with God. O tym E, przysiędze, które oni uczynili z ojcami swymi. And to remain in the land of promise. I przypomnieć ten kraj obietnicy. For that's the place that God had given to his people. Otóż jest miejsce, co Bóg dał narodu swemu. Don't ever leave God's assembly for the denominations. Nigdy nie opuszczaj e, zbór pański, ażebyś się włączył do jakiejś denominacji. They may be very active in the gospel. Oni może są bardzo aktywni w głoszeniu Ewangelii. But they're not according to the word of God. Ale może nie są według e, Słowa Bożego e, tego podgruntowania. The assembly is the place to meet with the Lord's people. Zgromadzenie jest miejsce jedyne, gdzie e, lud Boży się spotyka z Panem. In keeping with the divine pattern. I otrzymając tę niebieską e, pieczęć. And it will never change until the Lord comes. I to nigdy nie zmieni się, aż Pan przyjdzie. Well now, finally we look at Jacob. Teraz na końcu będziemy patrzeć na Jakuba. There are four pillars in the life of Jacob. Są cztery pilary w życiu Jakuba. And the first we read together in chapter 28. Pierwszyśmy czytali, <clears throat> czytamy o nim w rozdziale 28. Dear brothers and sisters, when you and I do things that are wrong, bracia i siostry, kiedy my czynimy coś, które nie jest prawidłowe. You can be sure that the hand of God will come upon you in discipline. Możesz być pewny i pewna, że e, dyscyplina boska będzie obawiona przez rękę Pana. And the discipline is intended by God. Dyscyplina jest zupełnie ze strony Bożej. That you might be blessed in days to come. Ty był i ty była błogosławiona w dni przyszłych. You remember the word of the book of the Hebrews. Nie zapominajmy słowo, które czytamy do Żydów. Discipline is for those who are exercised thereby. Dyscyplina jest dla tych, którzy są pracowani ku zbawieniu. And of course, Jacob was exercised about the discipline. Jakub, on był też pracowany przez tą dyscyplinę. Be careful what you say about Jacob. Uważajcie, co powiecie o Jakubie. If you look closely enough into his life. Jeżeli chce spasieć krótko w jego życiu, You'll find that some of the things that he did, you've done, and I've done. są niektóre rzeczy, które ty czynisz i ja może czynię. And God has never told anybody about our failures, Bóg nigdy nie opowiadał o naszych słabościach nikomu, but God has recorded the failures of Jacob. ale Bóg opisał te słabości Jakubowe. I won't touch upon it tonight, Ja bym chciał podkreślić dzisiaj wieczorem But he was greatly influenced by his mother. Że on był bardzo influowany, czy influencję miał od ojca, czyli od matki. His mother got one verse of revelation from God. Jego matka otrzymała jedne objawienie słowo. Before the children were born. Przed tym, jeżeli dziecięko się urodziło. She was told that the elder would serve the younger. Ona i było okazane, że ten starszy będzie służył młodszemu. And she spent 76 years of her life I ona spędziła 76 lat życia życiu until she saw the younger son blessed. Aż ona widziała, że ten najmłodszy był błogosławiony. I know that she moved on the principle of nature. Ja wiem, że ona e, tego stworzyła, czyli spełniała to według e, tego e, naturalnych swoich współczucia. And she robbed me of the joy of knowing how God would earn it. Ona ukradła mi tą radość, które Pan by chciał inaczej wykonać. But she was a spiritual woman. Ale ona pomimo to była duchowna niewiasta. She loved the man that God loved. Ona miłowała tego człowieka, tą osobę, której Bóg miłował. Start to think that Isaac loved Esau. Myśląc, że Izak był umiłowany więcej niż Esau. And you know what the book of Malachi teaches you? A wiesz, co nam księga Malachiasza uczy? God says, Jacob have I loved. Jakub e, nasz miłość. Han Esau har jeg A e, ja zem no, Nie znoszę Ezafa, jak się mówi? Nie, na e, Nienawidzę. Nienawidzę Ezafa. So we find now Jacob is going away from home. Teraz widzimy Jakuba, który opuszcza dom. At the age of 76 to seek for a wife. 76 lat potem, aby szukać sobie żony. And God appears unto him. I Bóg mu się objawił. And he discovers that the house of God i on odkrył, że dom Boży is a dreadful place. jest miejsce straszliwe. I cannot do what I like here. Ja nie wiem, jak tu jest u was. I can go up to the companies of men and do as I like. Ja mogę iść do dużo e, zgromadzeń. But this is a dreadful place. Ale to jest straszliwe miejsce. I must move in keeping with the word of God here. Ja muszę tutaj się przechadzać Słowem Bożym. Lest God's hand should come upon me. A żeby ręka boska na mnie spolegała. And so he prayed. Jest, to jest rezultat objawienia niebiańskiego. It wasn't that warm personal nearness of God. To nie było specjalnie cieplość Boża tam. But remember the Lord was at the top of the ladder. Przypomnijcie sobie, że Bóg się znajdował wyżej na, na, nad tą drabiną. And Jacob was on the bottom. A Jakub był na dole. But at least divine purpose was going on with Jacob ale e, e, e, ostatnia myśl jest, że, że boska myśl szła z Jakubem. And so he raises his pillar. I on e, się obudził e, pod, pod tym. And he pours oil thereon. On, on, znaczy, że on zbudował ten, ten, ten pomnik i wlał olej na nim. The second pillar is found in chapter 31. W 31 rozdziale znajdujemy ten drugi. And in verse 45. 45. 45. Przeczytaj 45 wiersz. drugi rozdział. Pierwszy. I wziął Jakub kamień, a postawił go na znak. Na znak. Tak, oni po angielsku mówią pilar, to jest... To, to jest w tym nowym jako pomnik. Pomnik, a, tak, to jest, to jest dobre słowo, to, nas, to przepraszam, to są te cztery pomniki, to jest monument. Monument, that's right, okay, monument. Jako e, pomnik. Mówmy pomnik zamiast ten pilar, co mówili przedtem. We find here that Jacob is about to return to the land. My tutaj znajdujemy, że e, Jakob wraca, he is coming back to the land, on wraca do Kainy. His father Laban, father-in-law Laban, jego, szwagier, jego teść Laban, I uh, changed his wages ten times. On zmienił jego zarobek 10 razy. But God came into the part of Jacob. Ale Bóg się stawił, e, się przybliżył Jakubowi. And now he was wealthier than his father-in-law. Ale teraz on jest, on się raduje swoim teściem. The reason that this pillar is raised. Bogatszy jest niżeli teść. Yeah. The reason that this pillar is raised Przyczyna, że ten pomnik był zbudowany, is because Jacob requires jest to, że e, Jakub od, od, otrzymał, czyli odnalazł, that there might be peace between brethren. że musi być pokój pomiędzy braćmi. It's a lovely thing to go to any company. Jest to pięknie iść e, ze wszystkich zgromadzeń. And to find sometimes even those the saints i znaleźć nieraz pomiędzy wierzącymi, and the brethren in the Bible reading, gdzie bracia czytą, czytają Słowo Boże, even though they don't always agree on everything, chociaż oni się e, zgromadzają i, i mają niektóre nieporozumienia pomiędzy sobą. They enjoy peace each Ale są zanodowani, kiedy jest pokój pomiędzy nimi. Not peace at any price. Nie pokój e, e tego, który by nas kosztowało coś. But peace because they are brethren. Ale pokój, że tylko są braci. I don't agree with everything my brethren say. Ja nie zgadzam się zawsze z tym, co, co moje gracia, mogą powiedzieć, mogą powiedzieć. There are certain things in the scripture that we slightly disagree on. Jest- Są niektóre rzeczy w Piśmie Świętym, które może nie, nie zgadzamy się. They're not doctrinal truths; they're just little things. To nie są specjalnie do doktrynalne nauki, ale są może małe rzeczy. But it's a good thing when we can shake hands warmly at the end of the meeting. Ale jest to pięknie, kiedy możemy sobie przywitać się i, i powiedzieć do widzenia na końcu zgromadzenia. Because there's peace among the brethren bo jest spokój pomiędzy braćmi. I hope it'll always be so among the sisters too. Ja mam nadzieję, że tak samo jest pomiędzy siostrami. Don't allow the devil to come in and divide you. Nie you. pozwalcie, ażeby szatan was rozdzielał. Don't be marked by jealousy and covetousness. Ażebyście byli podkreśleni na przykład jakąś zazdrością. You remember in the Philippian epistle? Przypomnijmy sobie w liście do Filipensu. There were two sisters. Tam były dwie siostry. I oni byli tam zruszeni, bo oni mówili o zgromadzeniu Filipensa. And Paul put their name on no the word of God. I Paweł napisał jej imienia w Biblii. That they might be of one mind. Że oni muszą być w jednym myślach. And that there might be peace among them. I że muszą być w jednym pokoju. E, pokoju. And so Jacob raised his pillar. I tak Jakub zbudował ten pomnik. Peace between brethren. Pokój pomiędzy braćmi. When you come to chapter 35, kiedy przechodzimy do rozdziału 35, you have Jacob going up to the house of God to Bethel. My widzimy tutaj Jakuba, który teraz idzie do domu e, Bożego Bethel. It was God who reminded him of the vow that he had made. Otóż Bóg mu przypomniał to według e, vow, to jest, e, e, to znaczy ten, kiedy się robi kiedy się robi Bogu żeby, że coś powie się Bogu i trzeba mhm. ślub, kiedy się ślubi Bogu, tak, ślubuje Bogu. Ślubuje Bogu. And so he arises and he goes up to Bethel. Stanął i poszedł prosto do Bethel. Now you see how much Jacob has learned. Tu widzicie, jak dużo Jakub się nauczył. He notices that there are those who are wearing earrings. On e, zauważył, że są ci, którzy z who wearing earrings. Earrings. Earrings. You know? Aha, zauważył, że są ci, którzy mają kolczyki. And he takes the earrings from them. I on zabrał te kolczyki od nich. Because they're not consistent with the house of God. Bo to nie miało miejsca w domu Bożym. And he buries them under the oak. I on je e, zagrzebał pod e, drzewem mamy, e, dębowym. Now remember that earrings in the book of Exodus. Nie zapominajmy, że te kolczyki, które są opisane w księdze, drugiej księdze Mojżesa, were taken by Aaron one były wzięte przez Arona. And he made out of them a golden calf. I on czynił z tego wała złotą. So the gold and the earrings would speak. Więc te złote kolczyki nam mówią Of potential idolatry. O potencjalnych bałwochwalstwie. And the brethren, let them remember that the gold pins. Nieraz mają bracia jakieś tutaj e, tego, e, broszki złote. And the gold cufflinks. Albo jakieś tu bransoletki złote. Are just the same as the golden earrings. To jest tak samo jak te kolczyki złote. God wants us to behave in a becoming manner. Bóg chce, żebyśmy byli prawdziwymi swoimi. The sisters should be marked by modesty. Siostry będą naznaczone przez modestię, czyli e, pobożność. And we should all be in a becoming manner. I będziemy tak e, prawdziwymi sługami pańskimi. All the fashions of the world have come into the house of God. I te wszystkie dodatki, które by chcieli wchodzić do domu Bożego. And you have sisters dressing like men jak znajdujemy w dzisiejszych czasach e, siostry, które się krzesą jak mężczyzny, We don't want the fashions of the world my in nie chcemy te assembly. wszystkie nowości tego świata. We want to walk in keeping with the mind of God. My chcemy chodzić w myślach Pańskich. And so we find in verse 14, I tak znajdujemy w tym, rozdziale, w tym wierszu 14. Jacob sets up the pillar in the house of God. Bóg budował tutaj pomnik w domu pańskim. And you notice now not only does he pour oil upon it. A zauważyliście, że to nie tylko on wylał olej, olej, olej na niego. But he also pours out the drink offering. Ale on też wylał tam przed tym e, e, e ofiarę swój. E, so we find that like the great apostle Paul. Więc znajdujemy tak jak wielki apostoł Paweł. Jacob is now learning Jakub teraz nas uczy, that God expects everything from us. że Bóg wszystko szuka z nas. We must never keep anything back from God. My nie musimy nic odrzucać od Boga. He makes demands upon us. On, on te pytanie nam daje. And we should be prepared to surrender all. A żebyśmy byli gotowi na wszystkie możliwości Jego. Paul had spent his life in sacrifice. Bóg, e, Paweł, on zupełnie wylał życie swe na ofiarę. Now he was pouring himself out like a drink offering. A on teraz jest gotowy, ażeby wypełnić to, to, to, to, ofiarę spływu. How wonderful it is. Jak to jest piękne. That this pillar was raised. Jak ten pomnik był zbudowany. Complete surrender, says Jacob to było zupełnie w radości e, Jakuba. Although you will find that the discipline goes on. A tak znajdujemy, że ta dyscyplina idzie naprzód. Right through the experience of the life of Joseph. A to wszystko przez e, na przykład e, życie Józefa. Until God eventually brings Jacob. Aż e, e Bóg przyprowadził Jakuba. To bless the sons of Joseph. A żeby błogosławić synów Józefowych. And he's in the good of the mind of God. I być w tych myślach Bożych.